Գիծական մանրապատումներ կատակում են միջնադարի նոր եւ նորագույն շրջանի մեծերը։ Պետերբուրգի ռազմաբժշկական ակադեմիայում նշանավոր բժիշկ Սերգեյ Բոտկինի մոտ երկրորդ անգամ նույն առարկայից քննության եկա մի ուսանող եւ չկարողացավ պատասխանել նրա ոչ մի հարցին եւ դա այն պատճառով, որ նա չէր հաճախում ոչ դասախոսություններին, ոչ սեմինար պարապմունքներին։ Բոտկին այս անգամ էլ գնահատական չնշանակեց։ Մի քանի ժամ հետո պրոֆեսորը մոտ եկան քննությունից կտրված ուսանողի հուզված ընկերները եւ հայտնեցին, որ իրենց անհաջողակ ընկերը շատ է ընկճված եւ հուսահատված։ Այս նոր անհաջողությունից հետո նա որոշել է դանակով հարվածել իր սրտին։ Չավատակ եւ չհուզվեք, հանգստացրեց նրանց Բոտկինը։ Ձեր ընկերը չգիտեմ մարդու օրգանիզմի կառուցվածքը, նա չի գտնի սրտի տեղը, հետևաբար նրան չի հաջողվի ինքնասպանություն գործել։ Նշանավոր հեղափոխական Սոֆիա Պետրովսկայի ցանոթներից մեկը մի հետաքրքրասեր երիտասարդ շատ էր ուզում իմանալ թե ինչի մասին են խոսում հեղափոխականներն իրենց գախտնի ժողովներում եւ հավաքույտներում։ Մի անգամ նա թախանձագիր խնդրեց Սոֆիային. «Աղաչում եմ, ինձ էլ ասեք, ես մեռնում եմ այդ բոլորը իմանալու ցանկությունից»։ Պետրովսկայան ձևացրեց, թե իբր տատանվում է եւ ապա անսպասելի հարցրեց. «Իսկ դու գիտեք գախնիկ պահել»։ «Իհարկե գիտեմ», համարձակ եւ ուրախ պատասխանեց նա։ «Դե ես էլ գիտեմ գախնիկ պահել», պատասխանեց ռուս հեղափոխական փառավոր սերնդի ամենապայծառ դեմքերից մեկը։ 1938 թվական Սեմյոն Բուդյոննին հրապարակավ դատապարտում է ժողովրդի ճշնամի իր կնոջը։ Պատրաստ եմ սեփական ձերքերով գնդակահարել սեփական կնոջս։ Ընկերներ, եկեք բոլորս էլ հետևենք Բուդյոնն օրինակին։ Նախագահությունից կատակում է Ստալինը եւ բոլորը ծափահարում են։ Ստալինին դուր էր եկել Մոցարտի 23-րդ կոնցերտը։ Նա պահանջեց ձայնապնակը եւ այն էլ շտաբ։ Անվտանգության նախարարությունը հավաքեց երաժիշտներին, օպերատորներին եւ մի գիշերվա ընթացքում ձայնագրեց մեկ օրինակ։ Ձայնապնակը հասեատրիոջը հասավ Մարիա Յուդինայի ընծայագրով։ Շնորհակալություն ընկեր Ստալին, որ Մոցարտի երաժշտությունը եւ իմ կատարումը դուր եկան ձեզ։ Հուսով եմ, այն կմղկտացնի ձեր դաժան եւ քար սիրտը։ Ականատեսները վկայում են, որ 1983 թվականի մարտի 5-ին Ստալինի մահվան օրը հենց այդ սկավառակն էր դրված։ Ստալինին հաճախ են զայրացրել Լենինի այրու Նադեժդա Գրուպսկայի որոշ մտքեր եւ հոդվածներ։ Ոստի մի անգամ ասել է. Լենինի կին լինելը դեռևս չի նշանակում լենինիզմի գիտակ լինելը։ Եթե դուք շարունակեք այդպես վարվել, մենք Լենինի համար կգտնենք ուրիշ այրի։ Ելցինն ու Շուկշինը ինքնաթիռով վերադառնում են Մոսկվա։ Օթանավակայանում մի լրագրող հարցնում է. Բորիս Նիկոլաևիչ, եթե հանկարծ ձեր ինքնաթիռը կործանվի, ինչ եք կարծում, ովքեր շատ կտախրեն, բելարուսները թե ռուսները։ Կարծում եմ ավելի շատ կտախրեն ուկրաինացիները, ասում է Ելցինը։ Ինչու՞, հարցնում է լրագրողը։ Որևէտև կոչմանը մեզ հետ չէր։ Նոր Սուլտան Աբիշևիչ, ձեզ հետ գործ ունեմ։ Զանգահարելով Նազարբայևին ասում է Ելցինը։ Լսում եմ Բորիս Նիկոլայevիչ, մի շապատով կես միլիոն պարտ դուր։ Հարց չկա։ Հիմա կհանձնարարեմ կես ժամից զանգ դուր։ Որոշ ժամանակ անց Ելցինը կրկին հավաքում են Nazarbayev-ի հերրախոսը համարը։ Ձեր հավաքած համարը գույություն չունի, լսում են այն կողմից։ Ընտրողների հետ հանդիպման ժամանակ Ելցինն ասում է. «Շուտով հասկանում եք, ամեն ռուսաստանցի կունենա սեփական տուն, սեփական ամարանոց եւ սեփական իգնատիր։ Դալիճում մեկը հարցնում է. Բայց իմ ինչին է պետք սեփական իգնատիրը։ Հասկանում ես, պատասխանում է Ելցինը։ Ենթադրենք ապրում ես Խաբարովսկում եւ լսում ես, որ Տամբովում հումանիտար օգնություն են բաժանում։ Մի անգամ Ելցինը մտնում է փոստատուն իր անունով փոխանցված փողն ստանալու, բայց անznագիրը մոտը չի լինում։ Առանց անznագրի չեն կարող ոչարել, ասում են նրան։ Ոնց թե, ես Ելցինն եմ, զարմանում է նա։ Դե եթե հանձնագիր չունեք, ուրիշ ինչով կարող եք հաստատել ձեր անձը։ Այ օրինակ Կիրկորովը անձնագիրը մոռացել էր եւ սկսեց երգել։ Մենք հավատացինք։ Դե հասկանում եք, ու Ելցինը սկսեց հայհոյել։ Հա, հա, հա, հա դուք Ելցինն եք, ասում են նրա եւ գումարը տալիս։ Բարև ձեզ։ Ձեզ մոտ է Պարկաս Բորիս Նիկոլայեvič Ելցինը։ Զանգելով Կրեմլի կառավարական հիվանդանոց հարցնում է մեկը. Այո, ո՞նց է իրեն զգում։ Լավ է, առույգ է, ուրախ է։ Շատ շնորհակալություն։ Ներեցեք, իսկ դուք ով եք։ Ես ինքս եմ Ելցինը։ Կրեմլում մեծ ընդունելություն է լինում։ Ելցինը նկատում է, որ Անգլիայի դեսպանը անհանգիստ է։ Ինչ է պատահել, հարցնում է Ելցինը։ Բորիս Նիկոլաևիչ, թագուհու տված ոսկե ժամացույցը անհետացավ։ Ում վրա է կասկածում, հարցնում է Ելցինը։ Այ, եմ բարձրահասակ մարդու, հայացքով ցույց է տալիս մեկին։ Ա, նա իմ աշխատակազմի ղեկավարն է, ասում է Ելցինը ու հեռանում։ Քիչ անց ժամացույցը Ելցինը տալիս է դեսպանին։ Իսկ ինչ ասաց ձեր աշխատակազմի ղեկավարը։ Ինչ ասեր, <laughs> նա ոչինչ էլ չիմացավ։ Երբ Ժուկովը վերադարձավ արձակուրդից, գլխավոր շտաբից մի գնդապետ ասաց. «Ընկեր խորհրդային միության մարշալ, Գենտկոմի պլենումը որոշմամբ դուք հանվել եք պաշտպանության նախարարի պաշտոնից»։ «Իսկ ում են նշանակել իմ փոխարեն» հարցրեց Ժուկովը։ «Մալինովսկուն»։ «Դե, Փարք Աստծո որ Ֆուրցևային չեն նշանակել», դառը ժպտաց մարշալը։ Երկիչ Կազլովսկին դիմում է Ստալինին. «Թույլ տվեք համերգներով մեկնենք արտասահման»։ «Իսկ չեք փախչի», հարցնում է Ստալինը։ «Ինչ եք ասում ինքեր Ստալին։ Իմ հայրենի գյուղը հազար արտասահման արժե»։ «Դե ուրեմն գնացեք ձեր հայրենի գյուղ», խորհուրդ է տալիս Ստալինը։ Միկոյանը պատմում է, թե իբր Մաքսիմ Գորկին հարյուրավոր սիրուհիներ է ունեցել։ <laughs> կարելի է նախանձել, ասում է Օրջոնիկիձեն։ Իսկ ինչու նախանձել, զարմանում է Ստալինը։ Ավելի լավ է օրինակ վերցնել։ Երբ գեներալ Դգոլը հյուրընկալվում է Ստալինի մոտ, նրանց միջև տեղի ունեցավ այսպիսի խոսակցություն. Իսկ Ֆրանսիաներում կան հայհոյանքներ, որոնք համարժեք են ռուսականին։ Ոչ, ասում է Դգորը։ Ա, այդ դեպքում ձեզ համար դժվար կլինի կառավարել պետությունը, ասում է Ստալինը։ Ոնց է ձեր առողջությունը, հարցնում է Ելցինին։ Հե, հույս չունենակ, պատասխանում է նա։ Փողոցով քայլում է Ժիրինովսկին եւ ինքն իր հետ բարձրաձայն խոսում։ Ինչու եք ինքներդ ձեզ հետ խոսում բարձրաձայն, հարցնում է մեկը։ Հաճելի է խոսել խելացի մարդու հետ, պատասխանում է Ժերովսկին։ Մի նկարչի տանը վիճում են արվեստի մասին։ Շալապինը, որ չեր մասնակցում վեճին, հանկարծ տեղից վեր կացավ եւ ասաց. «Ես հիմա ցույց կտամ ինչ բան է արվեստը»։ Եվ նա աննկատելիորեն դուրս եկավ։ Քիչ անց անսպասելիորեն բացեց դուռը եւ շեմին երևաց նա մահուչապ գոնատ խրի մազերով։ Նրա շուրթերից դուրս թռա միայն մի բար. հրդե սկսվեց խոճապ լսվեցին սոսկալի ճիչեր ու հանկարծ սարսափի եւ հուսահատության դիմակը չքացավ շելապինի դեմքից նա ծիծաղեց եւ ասաց ահա թե որն է իսկական արվեստը Ռուս գրող Դենիս Ֆենվիզինին հարցրին, թե ինչ տարբերություն կա մարդու եւ անասունի միջև։ Գրողը պատասխանեց. Հսկայական։ Անասունը երբեք մարդ դառնալ չի կարող։ Մինչդեռ մարդը, հատկապես երբ հարուստ է եւ լկտի, շատ հաճախ անասուն է դառնում։ Մի անգամ Մարշալ Ժուկովը դուրս եկավ Ստալինի աշխատասենյակից եւ քթի տակ բարկացած ասաց. «Բեղավոր սատանա»։ Ընթունարանում գտնվող Բերյան լսեց եւ ներս մտնելով իսկույն հայտնեց Ստալինին։ Վերջինս կարկադրեց վերադառնալ Ժուկովին։ «Անկեր Ժուկով, դուք ում նկատի ունեք, երբ իմ աշխատասենյակից դուրս գալով ասացիք՝ «Բեղավոր սատանա»։ Հիտլերին, ելում ընկեր Ստալին։ Իսկ դուք ում նկատի ունեիք, ընկեր Բերիա։ Մի անգամ մեծ թատրոնի հայտնի երգիչ Դմիտրի Սմիրնովին հրավիրեցին վաճառականներից մեկի տուն։ Ամառ էր։ Պատահները բաց էին։ Տանդիրուհին հյուրին խնդրեց որևէ ռոմանս երգել։ Հաճույքով կերքեի, պատասխանեց երգիչը, բայց արդեն ուշ է։ Վախենում եմ ձեր հարևանները գանգատվեն, որ իրենց անհանգստացնում են գիշերը։ Ավելի լավ, բացական չստանտիրուհին։ Տեղն է նրանց։ Անցյալ գիշեր հարևանի շունը ворնում էր մեր պատուհանի տակ եւ չեր թողնում թե քնենք։ Մի անգամ Բորոդինն իր կնոջ հետ մեկնում է արտասահման։ Սահմանակետում անձնագրերը ստուգելու ժամանակ Բորոդինին հարցնում են, թե կնոջ անունն ինչ է։ Բորոդինը, որ աչքի էր ընկնում իր ծնորվածությամբ, ոչ մի կերպ չէր կարողանում հիշել կնոջ անունը։ Սամանապետը սկսում է կասկածանքով նայել նրան։ Այդ ժամանակ ներս է մտնում Եկատերինա Սերգեևնան եւ Բորոդին ուրախացած դիմելով կնոջը հարցնում է. «Կատյա, իսեր Աստծո, ասա, ի՞նչ է քո անունը»։ Խմբագրություն մտավ սպորտային զգեստոմի երիտասարդ ու ասաց. «Խնդրում եմ կարդակ այս բանաստեղծությունը»։ Աշխատակիցը կարդաց եւ գլուխը օրորեց։ «Անտանելի է»։ Ուրեմն դուք գտնում եք, որ տպագրելու բան չէ։ Այո, բայց իմացեք, որ ես երկրորդ կարգի բռնցքամարտիկ եմ։ Ավելի լավ, ասեք թե որ քաշային բռնցքամարտիկ եք։ Երկրորդ կիսամիջի։ Իսկ մեր պոեզիայի բաժնի աշխատակիցը կիսածանր քաշի բռնցքամարտիկ է։ Հատկապես ձեր քաշն ունեցող պոետների համար ենք պահում։ Հասկանալի է, հասկանալի է, ասաց պոետ բռնցքամարտիկը եւ լուր հեռացավ։ Música